שיחה א', דיאלוג A. listen, הקשב. שלום יוסי, מה שלומך? שלומי טוב, מה נשמע? הכל בסדר, מה חדש? אין חדש. מה אתה עושה בהדסה? אני עובד בהדסה. אתה רופא? לא, אני לא רופא. תודה לאל. listen and repeat. הקשב וחזור. שלום, יוסי. מה שלומך? שלומי טוב. מה נשמע? הכל בסדר. מה חדש? אין חדש. מה אתה עושה בהדסה? אני עובד בהדסה. אתה רופא? לא, אני לא רופא. תודה לאל. דיאלוג B, שיחה ב', listen, הקשב. אביבה, מה את עושה? אני לומדת, אני תלמידה. מה את לומדת? אני לומדת שפות. לאן את הולכת? אני הולכת לשיעור בעברית. שלום. להתראות. Listen and repeat. הקשב וחזור. אביבה, מה את עושה? אני לומדת. אני תלמידה. מה את לומדת? אני לומדת שפות. לאן את הולכת? אני הולכת לשיעור בעברית. שלום. להתראות. דיאלוג C, שיחה ג' listen, הקשב. שלום, דני. שלום, אביבה. דני, אתה עובד באוניברסיטה? כן, אני עובד באוניברסיטה. אתה סטודנט? לא, אני לא סטודנט. אני פרופסור. ואת? אני תלמידה, אני לומדת. listen and repeat. הקשב, וחזור. שלום, דני. שלום, אביבה. דני, אתה עובד באוניברסיטה? כן, אני עובד באוניברסיטה. אתה סטודנט? לא. אני לא סטודנט, אני פרופסור. ואת? אני תלמידה. אני לומדת. End lesson 1